بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté.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 واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter.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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdav, paradis. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement.